aribwo burundi mutiriwe uno munsi tugaruka ku iki ku igenekezo rya mirongo itatu na rimwe mu kakaro ni mu ndwi inama inama amateka y'igihugu cacu cy'u Burundi yaratumiye abantu batandukanye mbere n'inzego mpereye ku nama nshingamateka eh, amateka nyine abaserukira ibihugu byabo hano mu gihugu amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politike Eh, leta nayo yari yaserukiwe eka n'abandi tuvuze abandi ariho n'imigwi itandukanye ijya bita sipesiyalize abahoze arabakuru b'ibihugu abahoze ari abakenyezi babo eka hadasizwe inyuma igisata cy'ubutungane eka n'icyo kwivuna abansi ikaba rero yabatumiye mu biki ni mu gihe ingingo y'amajana abiri na mirongo umunani n'icyenda yo mu nama yo mu ibwirizwa shingiro iraba ibijyanye n'ibiharuro bijanye n'ubwoko mu burundi cyane cyane abari mu nzego no kureba ko haba ibyo bahutu canke ibyo batutsi bikurikijwe canke byubahirijwe kumure bitakiri ku gihe naho bikugwe ko mukaba nk'uko mwabyumvise ikaba yari inama yarimo yavugiwemo ibintu bitari bike inama nkenguzamateka rero ntizohagararira ngaho ikabigiye no kwisha no mu banyagihugu b'abarundi kugira nabo bagire icyo baterera hamakumbure barabe yuko twobandanya tubikorera ko haba mu nzego canke mu bindi none burya ubwoko bwaje gute kugira burinde bushika aho abarundi bicara hamwe mu masezerano y'Arusha muravyibuka kugira habeho ibitigiri runaka bigenewe abana bariya mu ntumbero yuko boraba yuko ituze yogaruka mu barundi bari bara bari baratanye cyane cyane n'ikibazo kijanye n'ubwoko turazaguruka kuri byinshi hano muri studio nkabandi kumwe na deo hakizimana akaba ikigo cy'abahuza siride murakoze cyane ehe kwimana na Alphonse eh, nibo baza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro mwumvise ko ari medar niyo nkuru reka nongere ikaze turavukanye twese turabarundi reka rero tuje mu idonido rya kino kiganiro deo namwe mwari mwatumiwe n'inama nkenguzamateka nk'uwa serukiye ikigo cy'abahuza seride hari ku mugwa mukuru wa politike kuba buhari mwebwe butuma biboneka yuko hari uburi uraja hejuru y'ubundi jewe kugira gutegera inyishu yanje wo kwihakanye naho kuba gatoya umugabo ukamenya ingene natanguye kuvyinjira mu kwinjira mu gikorwa kijanye eh, niyo tematike y'ubwoko mu Burundi mm. jewe muri mirongo indwi n'icyenda turi membre de l'elite ah, eh, tuvuge abize amashuri mm-hmm. bibwira yuko babona kure gusumba abandi hanyuma ikindi twari ko ni uko twese twabwirizwa kuhurikira umuganga w'imvura kuko ari rudende mm. bagomba kuvuga yuko utemera ibyo bavuga byose ni atera ubwoba abandi hanyuma rero harashika igihe eh, tuza turabiganira tukavuga tuti mbega mungu wanjye ibi bintu by'abahutu n'abatutsi wacu bizohera gute ijambo umuhutu n'umututsi rizokoreshwa gute n'abiga isitwara apana ibintu byo muri politiki by'isi yose rero twavuga twabibona yuko bizoba nko mu myaka mirongo ingahe iri imbere mu nyuma tujya tubona ahubwo biranyarutse byanyarutse ryari Jyewe ko turi ko turavugana ndakwibutsa ibyabaye mu mirongo inani n'indwi jewe nari mu munyororo Eh, ku mpimba hanyuma ndasanga y'abandi bagenzi batari bake babasomoze nakubwira mm. icyo gihe kubera bagaza atashaka kuturekura twari twabona yuko umengo tuzogwa mu munyororo twaratorotse umunyororo kugira ngo tujye kumugwaniriza hanze hanyuma rero mugabo twashyitse mu bubirigi buyoya yagifashe yadutanze hanyuma rero ibintu bitwe naho bitweza mu ni ibintu bikomeye cyane kuko intwaro yawe yatwaciye tuyiweza neza nko ku by'amoko ngewe mm-hmm. nabo twari nti ntubona wa mugabo agize nk'ibyo uwo twagira twari ko turarwanya ura muri leta ni abaminisitiri bane b'abahutu hoho twavuze tuti bimwe twahora tuguma dukoma induru cya kibazo cy'abahutu n'abatutsi uyu muntu nta nyishu akizaniye ahubwo umengo aje kugitsimbataza njyewe n'ibyo nabonye muri ntega marangara kandi kuno munsi ari itariki zitandatu ndibuka neza yuko ikintu cya mbere cyatanguye kudukebura je n'abo twari kumwe abo twari kumuti ni bande na na bagenzi twahora tuganira ibya forode forode mm. yari itanguye kuvuga hano mu burundi icyo gihe Twarabona yuko ibyo mu ntegamarangara bigiye kubibara kandi yuko bishobora kuba ikiza gisa n'icyo twaciye mu mirongo irindwi na kabiri nicyo gituma muri rya kete mwese muzi ah, sinzi ko ari mwese mugabo njyewe nakuze nguma nibaza bagikuye he kugira aho umenye yuko ari igiharuro cyavuye mu bya biryo bahora bandika mhm. mu ntango y'ikinjana gihetse hanyuma mugabo rero muri rya iyo ndiko ndakubwira niho twavuga tuti perezida w’u Burundi turakumenyesha yuko twebwe kubera turi abanyagihugu tuba ngaha abahutu n'abatutsi barashobora kubana neza kandi abavuga ngo baguma baryana n'abanguha n'ababibyubakira ko kugira ngo bigize inyuma abandi barakubesha igikenewe ni dialogue kuganira eh. icyo kintu rero sinzi murazobaza cyangwa se ikindi ubivuga abandi nibo bazobivuga babyumvise babirabira kure igihe ukekeye ndibaza yuko hari ikintu byazanye mu gihugu n'aho badufunze bakadukubagura hanyuma tugahunga uwo icyakorwa cyose batubuza kuvuga ibyo twiyumvira cyaza gitsimbataza intambwe dufise yo gushaka kurondera inyishu mhm. y'ibyo bibazo ndibuka yuko iki kigo cy'abahuza siride uvuga siride ntiyavukira ni mu burundi yavukiye jeneve ndi mu buhungiro mu mirongo umunani n'icyenda mvuga mirongo umunani n'icyenda kuko icyo gihe natanguye kuka kuri komite bita komite de solidarite pour la paix au Burundi hanyuma duca mu e myaka ine itanu yakurikiye dusanga iyo komite y'ibyirikwira iraganira imigambi ifise bimaze kurengwa n'ibiri ko birabera muri aka karere ka mm. Grand Lac niho naciye ntangura nibaza yuko niyo yabitanguriye hanyuma rero twe twagomba tuvuga tuti ibintu by'abahutu n'abatutsi uretse yuko ari amajambo yazanywe n'abakoroni ibyo tubwiza kubivuga tutabigera mhm. kuko nibyo Eh, nayo ubundi twese abarundi wasanga bidondora bashimikiye ku miryango kandi nabivuga nzi yuko ntashobora gutsinda ko nta na mwanya nari nabirongeye nta buryo nari mfise mugabo navuga ni iki n'igihe fise cyo kugira ngo uvuge icyo niyumvire nashaka kuvuga iki navuga nti imbere y'uko uburundi bubandanya umugambi uwo ari wo wose kandi naho nyine baravuga mugabo ntibisanze nk'uko nabibonye ku wa mbere ni ukuri ubona yuko igihugu cyahindutse kandi igihugu kiriko kiratera imbere ubonye umutegetsi avuga ibyo yiyumvira kuko niyo ntango ya demokarasi rero mm. demokarasi y'ukuri rero ngarutse kuri icyo kibazo magije byaragaragaye yuko ijya ngingo y'amajana abiri na mirongo inani n'icyenda iri muri constitution ivuga iby'ingene eh, iby'amoko bizotunganywa mu nzego ko hariho bavuga bati ibyo biti girinde bigumeho hari n'abandi bavuga bati bifute bikureho batabyerekwa na gatoya hariho n'abandi ataco bavuga kuko icyo kibazo gishobora kuba ari gishasha kuri bo cyane kubera abato bari giteguye ngo barondeye inyishu ikwiye twebwe rero muri sidura ziko twiciyumviye twebwe nta nta tubwirizwa guhagarara mugabo gato eh. tutarashika kuri siride eh. ntabo baba bashobora kwinyegeza nyuma y'ingingo none ku bwanyu nubwo mwari musimbye gatoti mwebwe ntaho mubwirizwa guhagarara eh, binyegeze inyuma y'ingingo ati ubwo bwoko nibugumeho abandi bati oya umuntu nimba ashoboye iki nakora iki kubera gishoboye ni ugusigura ni kuki hariho ababyemera ni kuki hariho abatabiremera byagenze gute kugira ngo dushike ngaha aho nyine niho nashaka kumbure tutarinze tujya muri kahise kakure eh. tugaruke ku masezerano yarusha ego eh, yarusha utabikurikiranye nubanze kumenya ingene byabaye igituma ukudahana ibyaha ari aribyo bituma inkozi z'ikibi ziguma zibandanya mhm. kandi n'abagikoze bakaguma bagira n'ibindi ugaca usanga byabaye agahomerabonwa icyo gihe twagomba kuvuga imyene bishyuye umukuru w'igihugu ndadaye kandi mhm. icyo gihe tugasanga bamwe mu bo bavugwa bari bagize akaguye kuko umuhohotera niyo bari bararonka amapeti mu gisoda mhm. abandi niyo bari barashimirwa muri egome tubero turagira inama haza rero uwo muhinga w'umubiri uko ari umubiri ndamuvuga gutyo ni ukuri ni umuhinga kandi yabigize ata atariyeri panse yarimo acavuga ati ibiriko biraba mu burundi biri mu bibazo abantu babwiza kwicara kwicarana bakaraba ingene imigwi itanywana mu gihugu ishobora kuyicana ikicana bihereye ku kutamenya njya numva ni igihugu cy'ubururu kiriko kirakogwa numva birankoze mm. ko aho mirongo icyenda na kane yonje ndandika raporo yo atelier ndarungikira abantu twari dusanzwe tujya turakorana mugabo hagati aho njye eh, nashaka kubandanya hanyuma bica bibuzwa nuko bampaye akazi i Bruxelles Bruxelles nari nakora muri ambasade euh, comme conseiller euh, premier conseiller muri icyo gihe ni hamwe hari habaye icyo bita convention de gouvernement mhm. yo muri yo mu kw'icyenda muri mirongo icyenda na gatanu hanyuma rero jyewe ndateba numva ashaka kubandanya afasha mu gutunganya ibiganiro nari namaze kubona yuko eh, mu burundi hakenewe yuko abanyepolitike n'abatari muri politiki bajya hamwe bakiga ikibazo nyakuri cy'igihugu bakamenya yuko atari iby'abahutu n'abatutsi bituma twicana ahubwo yuko nimwe mpora ndakubwira ni izi ngorane zitwa za ryana nzobarerere hmm. barabashuhura mukicana mukaryana inyuma bagaca baza kwigarurira amatungo hmm. y'ibihugu byacu nibyo biri kubera muri aka hmm. karere ariko ibyo kandi byaragiye biraboneka no muri aya masezerano yarusha kuko mu nyuma inyuma y'imyaka wagiye umengo hariho abandi bateye umutego abandi amategeko uwo yari azi ko azomwegamira ko inyuma y'imyaka ingaha agasanga byanse bigiye guhinduka gushika naho ubona yuko uno munsi n'uwojana ikiganiro mu banyagihugu ati none ayo masezerano tuyakwica iri tuyakura deba yondeye usanga ari bivuze ibwirizwa shingiro ryariho igihe haba amatora agenda adayatsinda eh. urisomye neza ugasoma n'andi makete yariho abatware b'icyo gihe bari bayashizeho kuko bazi yuko ari bo bazo nk'uko ari bazotsinda mm. hanyuma basanga birahindutse mm. burya byabaye ibara mm. mu nyuma rero ndadaye bamaze kumugandagura hanyuma basanga igisoda mu burundi bw'icyo gihe ntigishobora gufata ubutegetsi kuko abanyagihugu baranse ibyo byose mwese murabizi uno munsi eh, turi muri ibyo by'amasezerano yarusha cyane cyane aho wabaye ibintu byigabugwa akenshi wasanga canke n'ububona umengo zabaye inyungu z'abantu bari kurushi mm. bari hejuru mm. wa munyagihugu akama bari wa aba victime mm. uno munsi umuhutu umututsi wahariya kwa banyoku ugasanga bo bararahuriranira mugabo ino banyepolitike bagashira mugabo bagashiranira yarusha kumbure ngaha anabone mhm. abavuze ko ari amagaburanyama ntibabeshe mhm. mugabo byavuye eh, nabyo nyine kubera abatunganije ibyo biganiro batamenye yuko abariko barahaririye arusha atari bo bonyine baserukira igihugu ngewe mhm. ndi geneve nagiye gusemerera ndabwira abariko baratanga amafaranga muri ibyo biganiro kandi batanga amafaranga menshi ntimwe mwebwe naho muri ko muratanga amafaranga angana kurya bigafata umwanya wose ujya wose muzi nta mahoro mu Burundi azoza mudatumiye abari kubaragwana ku rubuga hari burundi mm. mutaronde eh, eta majoro idolari iri imakamba n'ahandi abarundi babonaniye hose bavuga bati ijambo rikuru rizoshikirwa umunsi abagwana koko bafise inguvu ku rubuga ari bo bemeranya icyo bazokora mm. hajya rero niko byagenze mu nyuma barabatumiye abasendi zije ndibuka geneve je nabwiye abantu ntimutumire abantu babiri baze basigurire igituma batabatumira mu nama yarusha kandi baraje uwo hari rarabaze uwitwa kobako gaspar mu nyuma yarabaye minisitiri sinkibuka kwa minisitiri de l'education e-, yego kuba ko Gaspar yazananye n'umuganga yitwa mariko uwo mugabo yarashengeye baraje hanyuma rero baraganira n'abadiplomate benshi geneve ni berne abadiplomate nabo nibo baca batanga ariko mu nyuma urabona ko bakiri babagira ibiganiro byabo kuko bari bamaze gutegereza ko amahoro ashobora kuba mu burundi mm-hmm. batumvirije abariko baragwana mm. ku rubuga reka kumva mbere yuko duha akanya abarundi badukurikirana bari hanze kugira nabo bagire icyo baterereye ku wa mirongo mukakaro mwaratumiwe tatu na rimwe mukakaro mm. mwaratumiwe kumva mukuru wa politiki itega muri iyo nama iyi ngingo y'amajana y'ibwirizwa nshingiro kuri bijyanye n'ubwoko siridi ihagaze mu masegonda mirongo itatu ntayihagaze siridi ahihagaze ni uko bobanza bagafata umwanya ukwiye bagasigurira igihugu cyose kizima bagasigurira ntibasigurira abanyekenguza amateka gusa cyangwa abashinga amateka gusa cyangwa abaminise cyangwa bajya abandi bose bari batumiwe basiguriye igihugu cyose mbega kugira ngo bigere aha hari iki byatanguye gute aho barundi bahendewe ni hehe aho bonyine bihendeye ni hehe igikwiye gukorwa n'iki bagasigura bakabaza ibyo biganiro rero byakunda uno munsi ko umurundi wese agira icyo ashikirije kuri iki kibazo cy'ingingo y'amajana mirongo umunani n'icyenda cyaba cyabaca ku baserukira abandi ntiwuzosanga ari abaserukira abandi nabo si cyo kimwe si cyo kimwe mm. cyangwa eh, siride ntibona neza aho yohagarara kuri ikibazo cy'ubwoko oh yes ukubera tudafite aho duhagaraye mm. ni ukubera iyo uri umuhuza ubwirizwa kuba ushoboye kumva uwo ari we wese mu bashamiranye narakurikiranye ibyashikirijwe na bamwe n'abandi byabereye igitega mu ndwi iheze jewe mu by'ukuri ikibazo nibagije gikomeye ni mbega hoba haragera yuko abarundi dukura mu ibwirizwa shingiro ibiharuro bishingiye ku moko mm. icyo nicyo kibazo nibagije kubera uko tutabitahura nuko bijya biharuro byaje mu ibwirizwa shingiro kugira ngo tubanze dutsimbataze amahoro mm-hmm. hanyuma tunasubize hamwe nk'abarundi mm. inyuma y'iyo myaka myinshi turi mu njyane turi mu ntambara n'ibyakurikiye byose uno munsi biraboneka yuko amahoro ari hariya tubanza tukabangira Mm-hmm. severi rigashyikiriza ibikorwa ikiganiro ntabanduka definitive cy'ibyo watumwe mm-hmm. hanyuma tukabona neza yuko abarundi twasubiye kunywana ku buryo ibiharuro bivuye muri uh, mu ibwirizwa shingiro tudosubira kugwa muri kiriya kimanga igikomeye cyane ni uko n'ubu naho biruko mwarabonye yuko muri bibiri na cumi na gatanu mm-hmm. twahatswe gusubira gukorokera muri iyo banga y'iby'ubwoko y'ibyo gucanamwo y'ibyo byandagutakiye byose mhm. jewe nagomba turabire hamwe n'umutumire icyo kibazo nafitiye inyishu yuko hoba hageze yuko bijya biharuro biva mu ibwirizwa shingiro cyane yuko hatoba haragera mhm. kugira ngo turabe icyo twafatira ko biratuma nyine mu kurangiza rero icyo numenyesha ni uko mhm. nk'uko biri uno munsi birumvikana yuko ari ibintu mfata kibanza kubera dufatiye kuri ibyo biharuro abazungu badusigiye ngo abahutu ni mirongo inani na batanu ku ijana abatutsi ni cumi na batanu ku ijana cumi na bane ku ijana abatwa umwe ku ijana dufatiye rero kuri ibyo biharuro ntaho tutatwara iby'ukuri ugaca yuko uno munsi abitwa abahutu baronka mirongo itandatu abitwa abatutsi bakaronka mirongo ine ku ijana eh, abatwa bo nta n'abahari urumva yuko bitaba bipanze neza njyewe ndi mu yuko umwe wese yojya ku isahani bivanye n'uko angana mhm. kugira ngo dusabikanye iby'igihugu mhm. imana yaduhaye muri kiriya gihugu cyacu mhm. bamwe bamwe bose bojya uko bangana niko ndavyemera niko ndavyumva mhm. kugira ngo bibe ibintu juste ibintu bikeya kino kibazo yavuze ati wowe hagetse ko bijya biharurungira mwumvise n'utubazo cyane n'amakenga yo bafise sinzi yuko mu kigo siride muhumuritsa ko mure mukagira namwe cyo mushikirije ku byo nawe yashikirije jewe ngira mbanze nishure waciye mu mabanga na twebwe twari turajya ushinga no kubazanya tuti mbega ibi by'abahutu n'abatutsi tuzobivamo ryari hanyuma rero byaradushyikira tukabona yuko tuzorindira nk'imyaka mirongo ibiri mirongo itatu mirongo ine atanu buratangura kubivuga hanyuma tuza tubona inyuma ya amaranga ya mirongo umunani n'umunani habaye amakoroke bita koroke sirinite rigazijya koroke naho hariho ibitakozwe mu nyuma zirafise akamaro zagize mu gihugu bita sharite de l'unite naho nyene iyo sharite yabaye hayimana bayikurikize irafise aho yavuye kandi irafise icyo yongeye ko nibuka cyane cyane yuko inyuma ya ntega marangara umugambi umwe rudende warahavuye warafuswe hanyuma kandi ibiganiro bya demokarasi biratangura biravugwa kugira aho naho nadaye atsinda kugira naho twibaza tuti twebwe muri iki kiringo turashobora kuvuga yuko wa mwaka twari turindiriye yuko ijambo tutsi mu mategeko yacu mu mateka yacu rizohava riba ijambo risanzwe atari atari rivuga ingorane ziri hagati y'imigwi ibiri ishamiranye murabona rero aho tugize eh, uno munsi bakavuga byose kumbure ntibabivugire hamwe mugabo rero barabe ikibanza gikwiye babivuge ibyo ari byose hanyuma rero babyumvikane ko batabyumvikanye ko bahanuze nje mhm. eh, igihe mu myaka iheze hariho article yo muri constitution yateye ingorane igihe hari uh, impari za manda ya gatatu hmm. muri bibiri na cumi na na gatanu amasezerano yarimo abarundi gute oya urumva mu ntango harahavuga uti reka turabe ibindi bihugu aho byaciye bifise ingorane byagize ingorane zishaka gusa n'izizi wacu ni handi uca usanga ari utuntu duke duke bazana hariya basukamo utundi two bita bitakopiye kure oya mugabo rero icyo gihe abarundi barabihaririye kandi nibo nibo bari bafite ijambo nyamukuru abandi barabahinga gusa n'ibimaze imyaka ijana cyangwa ijana rirenga bafite demokarasi iwabo barabandanya baharira itegeko ibwirizwa shingiro ry'ibihugu ni itegeko rishobora guhinduka mu gihe babona bikenewe mugabo Eh, babona bikenewe baje babanje kubiharira igikoro nyamukuru ni mboneza ni ndongozi niyo bavuga bati nubwo ari komisiyo sipesiyalize yavuye muri ako akodabusha mubona iyi ngingo y'amajana abiri mirongo umunani n'icyenda hari isano bifitanye njyewe ndi mu bemera yuko igihugu cya severa ari igikorwa gikomeye cyane yuko gishobora kudushikana kure eh, kubera nakozeyo hanyuma kandi ngakora nari imaze imyaka mirongo itatu aribyo nkora ndashobora kubivuga nsimbataje ibiyabo bayiyumvemo ibiyabo ntibigume ari ibintu biri hejuru nk'uko biri ubuye mugabo n'abantu bato bato gushika ku rwego rwo hasi bamenya ibyanditswe bamenya ibyatowe hariho ibyo badategera bakabisigura ntibagume bibaza ngo hariho abafise uruhushya rwo kumenya byose n'abandi atacu bakwiye kumenya ngo bakwiye kumva amategeko gusa bahabwa no yego eh, tuduga ku ijambo Kingsley ego eh, tugerageje kugenda turatsa ibibundo nk'uko abarundi babivuga mhm. eh, ku by'ukuri mu gihugu iwacu hari hakwiye haba gutorwa haba mu nzego zitandukanye mhm. ikintu cy'ubwoko bakagikuramwo hagatorwa umuntu abatwara mu nzego zitandukanye cyangwa ibiki ni ukumureka hagatorwa umuntu abifitiye ubushobozi batisunze ubwoko kuko bagiye barisunga ubwoko benshi muri twebwe twarakoze ko hariho ababuze ababyeyi hariho abatababonye haba mu mirongo irindwi na kabiri haba mu mirongo umunani n'umunani gushika n'ubu ibyagiye biraba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu byose urumva gusubira guhinyanyura gatoya ego umuhinga turi kumwe hano wasazwe arongoye ikigo cy'abahuza siride deo hari ikibazo wumva uwo mubaza cyangwa ibibazo oya jewe iyo bariko kumbure ntiyari bwaheze eh. ah. ikibazo twosa nk'ababaza cyangwa ku ntererano uh-huh. eh, abarundi barasangira bayasangira kabisi n'agahiye eh, gusa nawe ikibazo twusa nk'abamubaza ko twagerageje gukora yavuze ibya ntegana amarangara ko ariyo ntambara ya mbere yabaye mu burundi nk'iyo ushobora gusanga ijya yabaye mu mirongo umunani n'umunani harabaye n'iyindi mbere yaho gatoya ngewe mm-hmm. intererano mbona ni zibiri hari icameno kwanza kumvikana yuko ibi by'ubwoko abahutu n'abatutsi abatwa ari eh, ingendo ari intahuro yazanywe n’abakoloni ibyo nibyo nukuri ukuri ntawe ukibiharira mugabo umuhutu w'ubu n'ubututsi w'ubu uri kurabisigura ntibihuye n'ibyariho kuri mwe zigisabo nk'akarorero ati rero n'ukwiga nyine byagiye birahinduka ah, uko imyaka igenda iragenda uko abantu bagenda barakura hanyuma rero mugabo byunyuwe n'uko mu nyuma Eh, byaciye biba ibintu bijya mu gifungu cyinshi biba nko kuri twageze kugira intwaro bavuga bati twese turabarundi kandi ukabona yuko kabisa bariko barakubesha nabo nyine bakamenya yuko ibyo bariko baravuga bitemewe mm. ni hamwe ino mu Burundi benshi baravuga ngo umurundi agurisha kwa kwanga nawe ukamurisha kubizi iyo ngenda ibandanije ntabwo dushobora gushika mm. rero nico yituma rero mvuga nti abarundi bose kandi hariho ibyo twaciyemo dushobora guhera ko kugira ngo tubandanye jyewe nari ngaha aye eh, muri ibihumbi bibiri n'indwi gushika muri bibiri n'icenda hariho bijya biganiro bita ibiganiro biha abarundi ijambo mhm. jyewe narabigiye mu ibyo biganiro ko biboneka yuko bashaka kuganira ko biboneka yuko bafise amahirwe yo gusubira ku ngubumwe enda rero ejo nejo buri ntihaduke ingwa ingorane iyo ariyo yose ntihagire uzosubira gufata ikigwanisho azoze asange bene wabo aho bari baganire ntihagire uzosubira kugira viyoranse ibintu byo kurwana nk'ibi tumva biri ngaho hakurya muri congo njyewe kugira n'ubu simba n'igituma iyo ngingo n'ubu tudafise abantu bayibutsa yewe hariho tuba dukunda guhura muri iyi minsi ni umutegetsi ni uburundi butwara ibyo bita mekanisme yo kugarukana amahoro muri congo mm-hmm. umukuru w'igihugu ni ari ni umwe muri bajya batatu canke bane barongoye inyo africaine bujumbura bayita capital panafricaine de la jeunesse jiwe simbona ikitubuza twese kuvira hasi rimwe tukavuga tuti eh bujumbura kapita ya panafurikani do jinesi mbe bisigura iki mwe tuyifasha mu iki mbega afurika tuyifasha gute mugabo ntushobora kujya gufasha afurika iwawe utarakubura imbere mhm. y'umuhuza umaze gutegera yuko rero hari icyo ufise ushobora gutanga ni nk'iyo ba sida afurike bagize ba mandela de simotutu frederic bavuze bati kogorora mm. bisigura ko mu masoko ni mirongo itatu eh. ejo no hirya y'ejo n'uburundi ngo ufate isonga karatanguye ntibona ko abasoda bacu bari muri somaliya muri santara muri hayiti muri Congo hose kandi muri Congo icyo muri Congo nuko uko habona uko gishimangira mm. kuko bavuga yuko bavuga yuko ari zo nteko zakoze akazi zikora akazi gashimishije gusumba abandi icyo mm. ni ikintu gikomeye cyane yego reka kumbure turangize ndagushimira de hakizimana murongo ikigo c'abahuza seride umwanya nuko nyene ni muto ivyo vugwa ni byinshi cyane mugabakanya kama kabari gake ariko iyo kabonetse ni byiza yuko musabikanya n'abarundi baba ariko baradukurikirana haba hano mu Burundi canke mu makungu ku byo tuba turiko turaganira ndagushimiye ko witabye